Biziň-de öz kitaplarymyzda Şerhu Şiratul Islam diýen bir kitap bardyr. Kän bir on ýanak bir moteber kitaba dä, Hanefi mezhebiň arasynda ýöne bir bar kitaplardan. Şo kitapda gelýär ki, Pygamber Aleyhissalatu Vesselamyň Amusy, eje-atasy, imansyz geçdi diýýär, soňram diýýär, Pygamber Aleyhissalam olar diýýär, bir ýatan ýanak bol ola diýýär. Ene Hazreti Uzeýriňki ýanak, Ashaby Kahfyňky ýanak diýýär. Soňram Pygamber Aleyhissalam Allahu tagaladan Biz isläp, olary oýandyryp diýe, iman getirdip, ondan soňram dubara olar ýatdylar, şeýtdip, imanly ölüler diýip-de aýdarlar bolupdyr, ýöne ol zeýif gowl. Ymam Azam Tada serahatan bize aýdyp otyrki, Abu Talyp, Pygamber Aleyhissalatu Vesselam Amusy, kafir bolup dünýäden geçdi we şon bilen-de Pygamber Aleyhissalamdan hemaýat edeni bilen her näçe meseleni aýdan bilen tä zamanki iman getirmese, ol peýdasy ýok, o jähennemde boljak diýip aýdýar. We Kasym, indi bu taýda Pygamber sallallahu aleyhi ve sellem oglanlaryna aýtjak bolýar, we Kasym, Kasym jan we Tahyr we Ybrahym, radwanlahi taala aleyhim, bular kanu beni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Pygamber sallallahu aleyhi ve sellemyň näme, ogullarydyr bular, Kasym jan, Tahyr jan, Ybrahym jan, bular Pygamber sallallahu aleyhi ve sellemyň ogullary. We Fatyma tu we Rukyýa we Zeýnep we Ummu Kulsum, Kunna jami'an, ýagny hazraty Fatyma, Rukyýa, Zeýnep, Ummu Kulsum bularyň hemmesi näme? Benatu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gyzlary. Elbetde muny dikkat etmeli. Şu wagtda kädir ýarty ýerlerde biz eşitjek ki, şuny ýaly şuar berip bolup, Peygamber sallallahu birje gyzy barmyş, hazraty Fatyma diýip, ýok oňa allanamaly däl. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemyň gyzlary şu hazraty Fatyma, Rukyýa, Zeýnep, Ummu Kulsum hemmesi. Başlama soň gyzlaryndan şular. Hada bide raddun ala men kala ol bir adam bolat ki aýtýa awladu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aksaru aw aqal men mezkurin Peygamber sallallahu oglanlary yani ogul gyzlary e, şu aýdylanlardan az ya kan ya az dip aýdanlar bolupdy şolar rad diýedi. Kyrk ýaşynda, Pygamber aleyhissalatu wesselam ýigrimi ýa, ýigrimi bäş ýaşynda. Hemme ýerde märup bolan şu. Ýöne bu tada Wa hiýe bintu hamsin wa ýşrine sene diýip aýtýar. Ýagny Hazreti Hadijany ýigrimi bäş ýaşly edip goýýar. Şu taýsy bir iştibah şuň. Şon Hazreti Hadije biz e, kölle taryhlarda biz hiç ýerde göremzak ki, gelsin mesela Hazreti Hadije ýigrimi bäş ýaşynda diýip aýtsyn. Tamamy taryhlarda Pygamber Aleyhissalatu vesselam-a ýigrimi bäş ýaş diýýär, Hazreti Hadyja kyrk ýaş diýip aýtýar. Ştaatynda we huwa ibnu hamsin we işrine bolmak gowy gelişýär. Indi Pygamber Aleyhissalatu vesselamyň özi ýigrimi bäş ýaşynda diýse, şu gowy gelişýär ştaada. Fawulide minha Hazreti Hadyjadan dünýä geldi sittatu awladin. Ýani 6 däne oglan, oglan diýeni erkek oglan, gyz oglan fark etmeýär. Dördüsi erkek, äki gyz oglan, ikisi erkek oglan diýip şeýdip aýtýar. Wa wulida lehu aleýhissalam Pygamber salatu wessalam üçin dünýä geldi min Mariýata radyýallahu anha Hazreti Mariýa Gyptyýa enemizden Ibrahim Hazreti Ibrahimjan o Hazreti Mariýadan dünýä geldi. Wa hiýe jariýetun Gyptyýetun O Maryýa-da bir gyptdan, taýfy gypt. Taýfy gypt diýen Müsürde ýaşaýan taýfalardan, Firawunyň taýfalary. Şo taýfadan bir jaryýetdi, ony şo Müsür tarapyň, Rumyň gümänime patyşasy pygambersalamy hediýe etýär, o şeýdip pygambersalam izdiwaç edipdi. Şo izdiwaçdan-da Ybraýym jan bolýar we alty ýaşyn, alty aýyndaka dünýäden ötýär Ybraýym jan. We wulide Ybraýym bil-Medinä, hezreti Ybraýym jan Şo Medinede dünýä geldi we mäti sagyran radyýan. O şo Emit böke kiçijek halynda şo dünýeden at e, ötýär. Kalar bora bora ibn Azib bolmaly ihtimalan. Bora aýtdy, "Lamma tuwfi Ibrahim" Ibrahimjan aýrylan wagtynda Kar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallam aýtdy, "Anna lahu murdian fil janna." Beheşte diýdi Ibrahimjany bir emdirýän boljak diýdi, şo ýerde emdirilýär diýip Şeý diýip aýtdy diýip hem meselem. Başga-da kän jarýarlar bolupdyr şo wagtda. Gün tutulypdyr. Otam bi bir gorky düşüpdir sahabalaň zatlaň ýüregine. Näzire bolar bi Ybraýym jan aýly. Hem meselem aýdypdyr, ýok bir adam öleni üçin ýa dogany üçin bir aý gün tutulypdyr ýa nädir bul Allatagalaň nyşanlarydyr diýip aýtýan gürrüňlerde badyr ola taryhlarda mezkur gelýändir. Hop bi tada başga bir meselä girýenine. Bir adam indi bir ýerde ýaşapmy? Şu ilmi towhidiň her bir meselesinde bir muşkele giretse şu adam, ýenbagî lehu eý ýejibu aleýhi, ýenbagî diýen käte ýerde gelşikli manada bolýandyr, käte ýerde wajyp manada bolýandyr. Şol adama wajyp ki eý ýatakide fil hal, şu halda etigad etmekligi, mä huwe sewabu indallâhi teâlâ, Allah Tagalaň ýanyndaky näme dogry bolsa meň şoňa etigadym bar diýmeli. Şoňa etigat etmeli. Allatagalaň ýanynda näme dogry bolsa, şoňa etigat etmeli. Ýagny, bian ýakula aýtmaklygy bilen, meselem, Enne mä aradallahu taala minhu hakkun. Ýagny, Allatagala her bir zadyky, maňa şi işgal bolup duran meseleden irade etýän bolsa, şo zat hakdyr. Diýip, şo etigat etmeli. Ew ýakul ýa aýtmak, aýtmaly ki, ýatagaddum mä huwe sawab indallahi taala. Men Allatagalaň ýanynda näme dogry bolsa, şoňa etigat etdim diýip, şeýdip aýtmaly. Şi hemişe bir etegady meselelerde muşkele girediňde şunja walara zatlary aýtmaly ki, hemin jüri özleri bir hokme dammasylla, meň kelläme şeýle gelýä diýip. Ýok, Alla Tagalaň ýanynda näme dogry bolsa, men şoňa etegad etýän diýmeli we yzynda-da eýýäm şu sowalyň jawabynyň yzynda gezmeli. Wa hadal qadar ýakfihi! Şo talap etmekligi tähire goýmaklygy, eý, tähiru talabil ylm, ylmy talap etmekligi tähire goýmaklygy, şuny heý göre dykgat etmeli-ha, jamiýede şeýle pikir etýärler-ki, Hawa, biz bilmesek, mesuliýetimiz ýokmyka diýýärler, derhaliki, bilmekligiň özi-de bir mesuliýetiň biri. Ýöne ewel bilmeklik wezipe, farz boýnumyza, bir adam akydäni ne ijmaly, ne täfsili halatda bilmese, dinden haryç bolýar, Hudaý saklasyn ondan. Heý görem merduma şuny düşündirip aýtmaly-ha, mollalaň wezipesi şi, ulamalaň wezipesi şi merduma düşündirmeli ki, eý millet siz bilmesiz bilmeklikden gaçmaklyk bilen wezipeden, mesulyýetden gutularykmyka diýip güman etmäň diýip şuny düşündirmeli millete. Hop. Ellezi ol bir ylm, ol bir ylmy talap etmeklik, Ki huwe şo ylym farzun aleýhi şoňa farz bolupdy, we huwe ilmul iman o-da imanyň ylmy, ýagny şuny bilmek boýnumyza farz-da. We ilmu ma ýazulu bihil iman we ol bir zady ki şom bilen iman aýrylýar, ýagny sen imanyň haçan aýrylanyny haçan düzülenini biljek bolsaň bilmeli ki näme bilen aýrylýar iman. Ýa bir-de bir muhim zat. We ma ýahsulu bihi el kufr we ol zady ki özi bilen kufr hasyl bolýar, kän kelemele bar şu wagt jowally dilini getirýär Hudaý saklasyn, Kofur şoladam oň yzyndan-da habarlary ýok, bilenaklydam, oňa hiç kim aýdanakdam, şeýtdirip gezip, o, kofur bolandan soňram, nagadar meseleler gelýär yzyndan, nikahyň gürrüňi gelýär, wasýýet zatlar, ýaňky irs-u-miras zatlar, bulaň gürrüňleri gelýär. Heý, ola dykgat etmeli şuny, oň ahyratynyň öz gürrüňi ulukam mesele bolýar. Şulary aýtmaly, merdüme biz äwwelki bildirmeli zadymyz, şu agyda-imany bir gowy bildirmeli. Iman näme? Näme bilen iman aýrylýar, kofr hasyl bolýar şu zatlary, Wa ilmu ma yakunu bihi min ahli sunnati wal jama'a, we ol bir zadyň ylmy ki şon bilen ahli sunnet wal jamaatdan bolýar şu adam, şon bi etygatdan-da çyksaň heý ora hatar Hudaý saklasyn, bular heý ora dykgat etmeli. Kâle Lahu Teâlâ, Allah Teâlâ aýtýar, Fe'lem, ennehu la ilahe illa hu, ýagny bil sen diýe, ki Hudaýdan başga bir ma'bude bar hak ýokdur diýip aýtýar. Bilmeýän bolsaň her öz feniň her ylmyň öz bir mutakassyslary bardyr şolardan soramalydyr. Kâle Resûlullâhi sallallahu aleýhi ve sellem, Pygamber salatu vesselam aýtdy, Talabul ilm faridatun alâ kulli muslimin ve muslimetin diýip aýtdy, ulemalyk üçin taglyp bar diýip tada, Ylym talap etmeklik farzdyr her bir musulman erkek bolsun zenany bolsun hemmesine näme farz diýip aýtdylar. Ve kâle Pygamber sallallahu aleýhi ve sellem aýtdy, Utlubul ilme ve lev kâne bis-sin. Ylym talap ediň, egerçe näme, fasylaňyz şu ylym talap etjek ýeriňiz bilen çiniň fasylasy ýalykda bolsa, onda-da gidiň näme şu ylmyň yzyna düşüň diýip, Pygamberimiz salam şeý diýip aýtýar. Ve la yu'zaru bir adam ma'zur edilmeýär bit tawakkuf fihi şonda tawakkuf edilmek. Tawakkuf etmek bu aýbymy şu meselede men dun diýse bu bolmaýar. Her haçan aýtsam men Hudaýy iman getirdim diýse, we i'taqattu ma huwal hak we i'taqattu ma huwal haku indallahi taala, Ozan Hudaýyň ýanynda näme zady hak bolsa men şoňa itigat etdin diýse, ýesbutu imanuhul ijmali şuňa imany ijmali diýilýär. Ýöne imany tafsili-de boýnuna wajyp, bir tafsil halatda bilmeli, o ýedi imany bir açyklap bilmeli bolýar.